Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije svega zahvaljujem Allahu Tebareke Vetala koji nas je poživio i ponovo sakupio na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti i kazivati o njegovim lijepim veličanstvenim imenima i značenjima isti, moleći ga subhanahu wa da svako ovo ime prouzrokuje iman i poveća ima našim srcima, zatim želju i raz za ovaj din, za uzizanjem Allahove i Vetala, vjere sve do onoga časa kada nam dođe melek smrti, danas nas izvede sa ovoga dunjalu kao postranstva ahireta. Večeras sa koboda posle Allahovog Tebare Kvetala imena koje smo prošli put govorili kazivali salam, spomenut ćemo, inšala nadam se možda stignemo i dva imena uzeti, ime Allaha subhanahu wa ta'ala el mu'min. Znači Allahova Tebare Kvetala ime el mu'min koji u prijevodu značenja može se kazati, a mi ćemo govoriti kada se odnosi Allaha Tebare Kvetala ima značenje koji potvrđuje obećanje, znači koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost. El mu'min, onaj koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost. U jeziku je poznato da postoje dva mišljenja. To je tasdik, potvrđivanje ili vjerovanje. Potvrđivanje ili vjerovanje, što može znači značiti. I drugo značenje, kako je Zuđađ, i drugi e, ko, e, koji su pokušali da dođu do onog pravog skrivnog značenja koje je potrebno, jeste da kažu da ima eman, znači sigurnost. Mi znamo da poslije toga izlazi emanet i slične stvari koje ćemo spomenuti. Znači eman, sigurnost, koje nam je isto tako bitno e, da znamo pitanju, znači u značenju jezika dok su ostali pokušali iz ova dva osnovna značenja još dva druga značenja dodati, pa kažu da prvo značenje el eman sigurnost što je suprotno strahu. I vidjet ćete, znači kad budemo govorili o Allahom Tebare Kvetala značenje ovih imena kada se odnose na njega, da je on taj koji daje, znači da vjernici budu sigurni na Dunjaluku, a na Ahiret će i sačuvati onoga straha, velikog straha na danu, na danu obračuna. Zatim drugo značenje el emane što jest povjerenje a suprotno tome je, može se kazati izdaja ili nevjera. Mi znamo kada neko nešto povjerimo, kako se znači desiti da se to pronevjeri i iznevjeri. Zatim imamo značenje el iman, što je svima poznato vjera i vjerovanje, što je suprotno tome kufr, nevjerovanje. Isto tako u jeziku ima značenje ista riječ, el iman, potvrđivanje, suprotno tome je negiranje. To je znači u jeziku od ovog korijena ove riječi su izvedene, znači izvedene ovi pojmovi. I svi eh, ovi izrazi su nama poznati jer ih već koristimo prilikom učenja šavanja Allahove te bareke vatala vjere. Koliko se puta spominje ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime u Kur'anu? li mu'min. Spominje, se samo jedan put. I to u suri, znači, eh, Al-Hashr u 23. ajetu. Allah te bareke wa ta'ala kaže Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul koje su drugo radile? El Meliku, al Kudusu, al Salamu, al Mu'minu, Muhejminu, El Azizu, Džabaru, Mutakabir, Subhanallah, Jama Znači, posle as Salam dolazi al Mu'min, zatim al Muhejmin, ako budemo stigli kada ćemo nešto o imenu Allah, da barek vatala nakon spominjanja imena Mu'min. Ono što je bitno, znači da se spominje samo jedan put u Kur'anu. E, e, kada pokušamo da dođemo do nekih informacija o značenju, vrlo malo možemo naći znači, u knjigama Selefa, oni koji su pisali, a isto tako u Muheminu još manje. Još manje, znači može se doći do nekih informacija što ukazuju osim osnovnog značenja kada se odnosi na Allaha, na Allaha tabareke wa e, Ad-Dahak rahimahullah prenosi od Ibn Abbas da je kazao o značenju Allahovog te wa imena El Mu'min da ima značenje gdje kaže onaj od koga su stvorenja sigurna od njegove nepravde, znači da im učini odnosno da im znači, napravi ili uradi neki dio vid nepravde. Stvorenja su sigurna, što je nama znači, jedno veliko obećanje gospodara svjetova da on nikada nikome ne čini nepravdu. I to je ono ohrabljujuće, odnosno što nas čini sretnim, da Allah te barek vetala prema komu drobova svojim nije nepravedan, niti čini bilo kakav vid, bilo kakav vid nepravde. I to je ono što smo mi spominjali u drugim Allahovim te bareke imena. I vidjet ćemo, znači, kada e, pokušavaju da pojasni Allahova subhanahu wa znači ime, da su to približnog značenja, ali da uvijek postoji razlika, nijanse, znači, koje prave razliku između Allahovi Tebare vatala imena. Imam Šefkani, rahimahullah, kada je govorio Allahom Tebare Kvetala imenu al mumin kaže onaj koji je podario svojim robovima sigurnost od svoje kazne. I pogledajte danas, znači koliko stvorenja živi, koliko su zaslužila Allahu Tebare Kvetala e, kaznu, i propast, jer kaže Allah u Kur'anu, kada bi Allah kažnjavao zbog dijela robova svojih, ne bi nikoga ostavio na dunjalku. Što znači da nema osobe na dunjalku koja nije zaslužila propast. Svi su, ali za lave koje bare tala potpune mudrosti i neizmjene dobrote i milosti, čini ta stvorenja, znači u životu. Čuva i te kazne na dunjalku. Zatim kaže, da je rečeno da el mu'min ima značenaj koji potvrđuje istinito svojih poslanika. Kako? Davajući im muđize. Znači, s one e, muđize koje su imali vjerovjesnici prije poslanika Muhammeda a.s. i Muhammeda a.s. su samo potvrda njihove iskrenosti da su, odnosno oni, zaista uistinu Allahovi zaslanici, poslanici poslani sa istinom. Zatim kaže, o značaja mumin jeste da je on taj koji potvrđuje istinitost onoga što je obećao vjernicima putem svojih poslanika. Od nagrada ili kazni. Da je on, znači, el mu'min koji potvrđuje istinitost svega onoga znači što je obećao putem poslanika koji su dolazili od nagrada ili, ili kazni. Mođahid Rahimahullah je kazao za riječi El Mu'min da imaju značenje da je on taj koji svjedoči svoju jednoću. Mu'min da znači onaj koji svjedoči svoju jednoću, kako? Kao što je gospodar svetu u Kur'anu kazao Šehid Allahu ennehu la ilaha illahu I Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim, osim njega. Subhanahu. Znači Allah te barek vetala sam svjedoči svoju uzvišenu jednoću. Da je on jedini, znači jedan koji je zaslužan da se obožava, gospodar svjetova, stvoritelj, obskrbitelj i onaj koji je znači, jedini zaslužan da čovjek čini i badet, da robuje isključivo samo njemu. <clears throat> Ibn Qaim Rahimahullah je kazao, el mu'min je onaj koji potvrđuje istinitost iskreni istinitost iskreni, ovdje ukazuje na šta? Na keramete koji se mogu desiti vjernicima. Pa su ti kerameti potvrda da su oni na istini, odnosno da su njihova djela tako sa kojima je gospodar svjetova zadovoljan, pa ćemo vidjeti znači, koliko je tih kerameta koji se dešavaju u znači, e, situacijama džihada i koliko imamo isto znači, u svakodnevnom životu kod odabrani Allahovi bareke, vetala, robova kako su nam poznati kao evlije. Zatim kaže, on je taj koji potvrđuje istinto svojih poslanika i vjerovjesnika u onome što su dostavili od njega i to kaže svojim znakovima koji ukazuju na istinito, svojim znakovima, kada se kažu ajat, to su čuda. Čuda znači koja dolaze od Allaha te barek Zato še se mi kada smo govorili u onim uvodnim predavanjima, e, govori da je daleko bolje Znači da čovjek kada kaže Allah objavljuje ajat ili ajet od Allah, znak, čudo od Allah, ne da se kaže, znači tako kako je došlo ajet i znak, veliko čudo, nego da se koriste muđize. Znači da je jače i značenje muđiza može se kazati, ali je ajet kada se kaže daleko jačeg, daleko jače značenja od, od muđize. Tako da ispravnije kazati onako kako je gospodar svjetova to slovio u svojoj plenitoj knjizi. Šta su tragovi spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena? Prvi trag, da onaj koji je shvatio iz navedenog značenje imena El Mu'min, jeste da je shvatio da je gospodar svjetova toliko velik, toliko uzvišen, toliko veličanstven, da sam svjedoči, da sam svjedoči svoju jednoću. A kad gospodar svjetova svjedoči svoju jednoću, onda je obavezan svim onima na svim stvorenjima, da samo njega subhanahu wa ta'ala obožavaju, da samo njemu robuju, da samo njega traže, da samo njega mole, da se samo na njega oslanjaju, da samo njemu žrtvu prinose, znači sve vidove i badeta je jedino gospodar svjetova Allah te barek ta'ala zaslužan da mu se čini. Jer Allah te barek ta'ala kaže šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. On subhanahu wa ta'ala sam svjedoči sam za sebe svjedoči da je on jedini, istinski Bog, istinsko božanstvo koje je zaslužno da se obožava. I da nema drugog, da nema drugog istinskog božanstva mimo, mimo njega. Zatim ova njegova jednoća koju on sam za sebe posvjedočio, obećao je da će slati ljudima, stvorenjima, znakove na dunjaluku koja ili koji ukazuju da je on Subhanu jedan. I to će biti do sudnjega dana. Jer Allah te barek ve ta'ala kaže Senurihim ajatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana hatta yatabayyan. Kaže mi ćemo im pružati, mi ćemo im dostavljati, mi ćemo im ukazivati i pokazivati naše znakove. Znakove sve dok im ne bude jasno. Hatta je annahu al-haq. Da je on istina. Znači, svaki razuman čovjek koji vidi i uvidi iz ove znakove koji nas okružuju, u kosmosu, kaže gospodar svjetova, i u njima samima će ti znakovi biti. Za oni koji razum imaju da prouče i da dokuće, da shvate, da svaki taj znak ukazuje na gospodara jednoga, koji je stvoritelj svega stvarnog. Pa kaže, evelem jekfi bi rabbike ennehu ala kulli še'in šehidu. A dovoljno ti je što je tvoj gospodar ala kulli šeji na svakoj stvari svjedok, da svaku stvar svjedoči, da mu ništa znači nije skriveno od dijela robova i malo i veliko. Što god da se učini, gospodar svjetova znači na tim bdi, vidi i znači ništa mu toga nije, nije skriveno. Tako da onaj koji spozna ovu spoznaju kada uvidi da ti znakovi ukazuju na gospodara svjetova takvog voli, takvog obožava, takvom robuje, takvog cijeni, takvog poštuje. I ljubomoran je šta god da se desi, šta god da se kaže gospodaru svjetova, toga zaboli. Njegovo srce nije ravnodušno kada se gospodar svjetova vrijeđa. I zato znači onaj koji osjeti kada se gospodar vrijeđa, u srcu mu nema trune ljubomore, ne može znači ništa da učini i čak ni srce mu to onaj, e, Prema tome, nema nikakve, znači, e, ljubomore, nikakvog vide ljubomore, tako srce, u takvom srcu nema imana. Kada dozvoli da se gospodar svjetova vrijeđa, riječima, dijelima i ostalim, čovjek znači nije nekada u mogućnosti, a srce nikada ne smije to dozvoliti da bude ravnodušan Na uvrede gospodara svjetova. Jer ti si onaj koji obožavaš ovakvog gospodara svjetova, zadovoljan se s njim, voliš ga sa vrhuncom svoje ljubavi. I ta ljubav nikome nije dostupna, nikome ne možeš uspjeti tu ljubav koju usmjeravaš gospodaru, gospodaru svjetova. Jer ti svjedočiš veliku stvar, a to je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio sve. Zatim drugi plod, spoznaj ovoga velikog imena, el mu'min, jeste da je on taj koji pruža utočište svakom onome koji posjedio strah od nečega. Kada čovjek osjeti strah, treba da zna da mu je utočište, da onaj koji daje sigurnost, koji otklanja strah, je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Da njemu treba pribjeći, da njega treba moliti, da od njega treba tražiti. Jer on zaslužan toga. Zašto? Zato što se brine o nama, stvorio je nas, hrani nas, odijeva nas, sve nam je dao. Niko drugi znači ne stvara osim osim on subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Zato neka obožavaju gospodara ovog časnog hrama, misli se, na Kabu. Takvog gospodara trebaju da obožavaju. Zašto? Allah Đelešanu kaže الَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Onaj koji ih hrani i koji im daje sigurnost od straha, odnosno onaj koji je njihov strah koji su imali, zamijenio sigurnošću. Strah kada osjetiš, a kada Laha spomeneš, srce se smiri. Strah kada imaš od neprijatelja, kada Laha spomeneš, kada pomisliš na njegovu veličinu, onu koju već proučavaš kroz ova velika imena, znaš na koga se oslanjaš. Znaš da mu ništa nema slično, da je on iznad svega, svojom moći, svojim znanjem, sa svim savršenim osobinama. Tako da tada taj strah nestaje iz tvog srca. I zato nisu isti oni koji su spoznali gospodara svjetova, kroz njegova lijepa imena i savršena značenja, od onih koji znači uzmaju površinski sa svih mjesta znanja, a u stvari ovaj iman, ovaj jekin, ovo objeđenje nije se u njegovo srce. Pa ga vidiš, kada nastupi, znači, ili e, neka od bitaka, da će prvi pobjeći sa te linije kada ugoda neprijed, poput šeitana. Šeitan zna Allahovu veličinu, pa pobjegne prvi sa bojnog polja. A pravi vjernik, iskreni vjernik koji je pun znači imana Allaha subhanahu wa ta'ala njegove spoznaje, takav neće, on zna da je u Allahovoj ruci sve i život i smrt, da će ostaviti u životu koga bude htio, a u koga bude htio, da ga neće zadesti ono, osim ono što mu je gospodar Svetova propisao, a kada bi se svi sakupili da mu šta odkoristi da neće uspjeti, osim naliko koliko je gospodar svjetova propisao. Isto tako šteta ili korist. To je taj jekin. Kada se shvatio, razumio, onda taj strah nestaje, zadovoljstvo i smiraj dolazi od gospodara, gospodara svjetova. Međutim, mala subhanahu wa ta'ala ovaj smiraj i ovu sigurnost uvjetuje kome će dati. Nije svaki koji šehide, koji posvjedoči da će imati ovaj svira ovu sigurnost. Jer svaki onaj koji posvjedoči postoji mogućnost da će svoje vjerovanje uprljati sa mnogoboštvom. I takav neće imati taj smiraj. Munafik i ostane. Ne mogu imati takva smiraj. Zašto? Zato što Allah u to garantuje pa kaže Aladina amenu valam jelbisu imanehum zulm Oni koji budu vjerovali svoje vjerovanje ne budu uprljali sa bilo kojim vidom širka mnogoboštva, njima gospodar svjetova obećava pa kaže Ulaike lehumul emn. To su oni koji će imati sigurnost, koji će biti sigurni. Pa kaže Vahum muhtedun. I oni će biti upućeni. On će biti na pravom putu postojanje koji oni koji u svom vjerovanju ne pomiješaju svoju vjeru sa nevjerom, sa mnogoboštvom. Takvi će imati sigurnost. Zato mi trebamo našu vjeru uvijek da onaj, sagledamo, da se preispitamo, da vidimo gdje smo, šta smo, šta činimo, da li ima u našim postupcima nešto što se kosi sa osnovama našeg vjerovanja. Jer takvima, znači danas kada ljudi žude za sigurnošću, hoće M, hoće sigurnost države, života, ne gledaju koliko su, znači, pomiješali svoje vjerovanje sa ovima, pa se upitaju zašto katastrofe, zašto se ovo dešava, Subhala, Japan, zadnja situacija, Osnova tome vjerovanje kakvo je? boštvo, Osnova. zašto ja napred? Nikom zlo ne čini. Allah. Svaki dan, kaže poslanik selem, i more, i voda, i zemlja dove gospodaru svjetova da uništi nevjernika. Mnogo boštvo. Koji vrijeđa Allah, te bare kvetala, koji mu ne robuje. A mi se pitamo, zašto taj narod? Taj narod ne ratuje. Zaboravlja da ratuje sa gospodarom svjetova i poslanikom Muhammedom ali salatu S propisima ratuju. To je najveća nepravda, najveća, znači, e, najveća oholost koju imaju pri sebi tako nešto. I onda se zapitaju zašto se dešava. Bila je emisija neki dan isto na tu temu zašto su ove katastrofe. Katastrofe su isključivo od ovog ajeta i od drugi ajeta poslije u nastavku dersa Treći plus poznaje ovog velikog imena El Mu'min, jer ko hoće sigurnost, kazali smo da je kod Allaha sigurnost. On je taj koji daje sigurnost, koji ispušta sigurnost. Ali obećao ta sigurnost će doći samo na isk, iskrene, istinite vjernike. Neka se desi da vjernici postoje u nekoj okolini i mjestu gdje stradaju sa onima. Sa onima, znači, koji su pokvaranjaci tog mjesta. Nekada to može biti zbog toga što nisu drugima narađivali na dobro i odračali od zla. Kao što je primjer u hadisu poslanika, ali sallatu veselan, kada je Džibri poslan bio narod da se uništi, pa je naišao tamo da ima čovjek koji je bio pobožan, dobar, pa se vrati kada je gospoda među ima pobožan, pa kaže od njega poc, zato što nije naređivao na dobro i ovo zla. I zato se trebamo zapitati u situaciji u kojoj živimo i mjestu, koliko mi radimo na naređivanju na dobro i odvraćanju od zla. A s druge strane može biti, znači da je čovjek se trudio, radio, ali gospodar svjetova je svoju odluku već odredio, ona se spustila i uništen je zajedno sa nevjernicima, sa znači zulumčarima i ostalim, ali na sudnjem danu će biti proživljen na osnovu svog nijeta. Zašto se zadesio tu, šta je radio, pa će znači taj nije da ga spasi kao što je slučaj s onima koji će doći skupina prema mediju kad se pojavi, kako poslanik se osam pojašava, pa će svi biti protjerani. Zovim Pajić radi Allah, kada pa neće biti među njima dobri, kada bit će među njima dobri, pa kako da budu svi uništeni kada bit će proživljeni na sudnjem danu po tim. Tako da za vjernika nema straha, i ako zadesi se tu i e, onaj, da zajedno s bude uništen, ali ako bude zaista čuvao svoju vjeru onako kako treba i radio po njima onako kako ta vjera nalaže njemu. Zatim treći plod spoznao velikog imena jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio istinito svojih poslanika davajući im muđize. Ljudima nekada nije dovoljno da čuje vjeru i poslanik, ali je to je kazao je to, prenio svog gospodarata, nego traži čudo. Zar nisu mušnici Meke tražili čudo od vjerovjesnika, ali Islam to Jesu. A prije nego što njih spomenemo, kazat ćemo da su vjerovjesnici prije Muhameda imali, znači muđiza, imali su čudne stvari kojima su dokazivali istinitost da su oni uistinu da Laha te bareke vetala, poput Salih ali kome je znači, kamera izašla iz stijene, poput e, Ibrahima ali salatu kada su ga bacili znači, u vatru, pa ga te bareke vetala sačuvao izvadio iz vatre, poput Musa ali salatu kojim je gospodar svjetova dao, možemo reći čarobni štab, ali ne tako, nego to znači zaista je djelovao samo Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom. Zašto? Zato što Ibn Kesir Rahimahullah i mnogi učenjaci kažu da su te muđize koje su im davane u tim vremenima je sve bilo u zavisno od situacije u kojoj su se pojavljivali, znači u čemu, u čemu su bili ljudi dostigli vrhurac nečega, za vrijeme Musa se van su bili vrhunac zosili ko sihribazi. Poznato je bio, znači poznati velik Sihri je tada u tom vrijeme vladao, tako da je gospodar Svjetova njemu dao jedan običan štab koji kad su napravili u varku samo je bacio narednog gospodara svjetova i taj štab, ta zmija je progutala sve one sa kojima su došli bazi tog vremena. Tako su shvatili to nije više varka, da je to nešto iznad svega toga, a to je gospodar sveta. Zato su automatski subhala, čudi se onaj komentatori ajta pa kažu subhala, kaže, osvanili su kao najveći nevjernici. Siriba najveći nevjernik u gospodara svjetova, a kaže omrkli su kao najveći vjernici, preselivši ko šehidi. Allahu ekber. Kako Allah te bare kvetala izmjeni situaciju, jel? U trenutku. Posvjedočili i faraon odmah naredi, znači, da se ubiju i presjeli ko šehidi, a prije toga ko se Allahu te bare tala i doći. Tako da mi isto tako ne treba se poigramo sa osobama, da nekom vagamo, klasiramo, ti su ovdje, ti su ovdje, ne preseli na tome na čemu je. Jer niko ne zna kakve su završnice ljudi. Pogledajte, najveći neprijatelj Allaha te bare kvetala su osvalni kao nevjernice, omrkli kao, kao vjernici. Zatim, primjer imamo Isa alaih sallatu u njegovom vremenu dostignuće je bilo u čemu vrhunac medicina, liječenje od raznih bolesti. Pa gospodar svjetova šalje Isa i daje mu muđizu da ubijedi te ljude, da vide ta čuda, i ta čuda su velika koja je dobio Isa ali da je znači, imao mogućnost da liječi gubavca ili slijepca koji je rođen kao slijep. Znači danas čovjek može živjeti jedan period pa oslijepiti, pa kada bi u neko pokušao na neki medicinski način vrata i vid, Jeste čudo, ali nije poput čuda koje se rodi, znači kao slijep. A to je imao Isa, ali je mogućnost da takvom vrati vid. I ne samo to, nego kaže da oživi mrtvo. Pa kada je uzeo, znači, ilovaču i sakupio i napravio obliku ptice, pa je zatim, znači, udahnuo u nju, ona je oživjela. Ali nije Isa, ali je ništa to pripisao sebi. Kao što kršćani kažu, zašto? Zato što ga neki smatraju ili Bogom ili Sinom Božim, neuzobilno. Međutim, gospodar Svetlo kada opisuje njegovo stanje, njegov govor kaže وَرَسُولًا إِلَا ila bani Israile enni kad žitukum bi ajeti mir rabbikum. I bit će poslanik kome je Benu Israilima, znači e, Benu Israil, gdje kaže žitukum, ja vam dolazim od koga? Min rabbikum. Ja vam dolazim od vašeg gospodara, kao zaslanik vašeg gospodara. Automatski je sve što će se dešavati, znači pripisao gospodaru svjetova koji ga je poslao i dao mu te mogućnosti. A nije Bog, sam tvrdi da je on uzubila Bog, nego tvrdi da on dolazi od vašeg gospodara sa svim onim sposobnostima koje će poslije toga navesti. Pa kaže, eni ahlu kuleku minatini ke hejeti tajr. Ja ću vam, kaže, dilova će napraviti nešto poput ptici. Pa zatim kaže, fi, zatim ću tahnuti, puhnuti u taj oblik koji je napravio, pa kaže, fekunu tajrem bi iznila. Zatim, nakon toga će to postati ptica, živa ptica bi iznila, Allahovom vodom. Ništa sebi nije pripisao. Sve je pripisao gospodaru svjetova koji je svemoćan, da to se učini, a da njemu dadne te sposobnosti. Kada pogledamo, kada bude Deđal došao, Šta će on tvrditi? Sve će to pripisati sebi. Da je on Bog, da on da oživljava, osvrćuje, rastinje, pada je kiša, pada je biljera. Sve će pripisati sebi. da Isa, ali to sva, ništa to sebi nije pripisao, pripisao je gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim poslanik Muhammed Ali Islatu Njegova najveća muđiza sa kojom je došao jeste Kur'an najveća muđe. Zašto? Zato što u vremenu poslanika, alaih sallatu e, su pjesnici dostigli najveći, znači, vrhunac svega. Pa kada im je došao da im se obrati sa kelamom, govorom gospodara svjetova, uvidjeli su svoju nemoć da odgovore na to. A gospodar im je dao izazov do sudnjeg dana, ne samo njima, nego svima onima koji negiraju Kur'an, da je Allahova knjiga, da je od Allaha subhanahu wa ta'ala do sudnjega dana je otvoren izazov. I zato mu Fesiri kažu, taj izazov nije od Muhammeda a.s. Jer kada bi bio od Muhammeda a.s. on bi se pobojao šta? Pobojao bi se toga da će doći neko i odgovoriti. Ne bi ostavio vrat otvoreno do sudnjega dana. Dok je ovo od gospodara svjetova, koji je dao znači izazov da svi oni koji misle da mogu nešto napisati slično, da dođu, da dođu da to predoći da kažu evo nešto slično Kur'anu. Nisu u mogućnosti, niti će biti u mogućnosti jer gospodar svjetova je to negirao. Zašto je Kur'an najveća, znači, e, muđiza Allahova poslanika Muhammeda a.s. Zar nije poslanik imao i druge muđize? Imao je muđize, kad su mušici došli kazali, hoćemo to hoćemo znak, gospodar svjetova daje poslaniku znak, subhala. Koji znak? Mjesec. Subhala. Da se, znači, raspolovi, raspoluti na dva dijela. A kad su vidjeli da se je Buharija i Muslim, znači sahi su predaje, kad su vidjeli da se mjesec raspolutio iza njihovih glava, iznad Mekke, Kazali su ovo sihr, svoj varka. Kao on je nas opsihrio. Subhala. Opet, nisu negi, opet su negirali, nisu priznali, nisu prihvatili to. Danas savremena nauka je snimila mjesec Subhala i ima trag preko sredine da je bio ras, rascijepljen. Trag čitav, znači, ostao niz toga da se može vidjeti Nama to nije dokaz nikak. Mi vjerujemo čvrsto u Allahu te barek govor da je se to desilo i nema sumnje i u hadis poslanika alaih sallatu Međutim, oni koji ne vjeruju mogu znači gledati malo i savremene onaj, e, naučnike šta dokazuju danas u ovom vremenu. Zatim, kaže, kada su došli sa strane putnici koji su bile karavana i putovale prema Meki, ugledali su, ugledali su, znači, iz velike udaljenosti da se mjeseca spolutio. Pa kada su došli, kad su obavijestili Mekelije, kad čuju, to je malo i pokolebalo u onom njihovom negiranju i kazivanju da je sihr. Jer kaže, ako je opsirio nas, kako je mogu opsiriti oni koji su bili okolo, koji su putovali u toku, u toku noći. Ali pored svega i to su negirali. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Am yakuluna taqawwala bel la yu'minun. Kaže, zar oni govore da je to izmišljotina, da je to laž? Sa čim dolazi Muhammed a.s. Oni to tako nazivaju. Međutim, gospodar svjetova kaže, belaju minun. Nije tako, nego neće da vjeruju. Odpijaju istinu. Danas kada predoćiš ljudima istinu, on ti počne šubehe neke svoje, jel, da iskazuje i kazuje. Međutim, belaju minun, Neće da vjeruje. Neće da vjeruje. I onda obrazlaže, obrazlaže i bježi, i kola, pa ovo, ono, i on zna, ako tako su znači bili mušici, mušici koji su negirali poslanstvo poslanika Muhammeda ali Zatim gospodar svetova nasljedna pa kaže فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Neka oni dođu sa sličnim govorom ako istinu govore. Ako negirate ovo sa čim dolazim, da je kod gospodara svjetova, načinite vi nešto slično tome, pa da vidimo da li istinu, da li istinu govorite. jer su kazali da je on sihribaz, da ga neko podučava, jel, što su onaj, pripisivali i opisivali poslanika sallallahu alihi vseleme, a nikada da priznaju znači, da je to zaista iz gospodara svjetova. Na drugom mjestu gospodara svjetova kaže in kuntum fi rejbi mimma ala abdina. Ako budete u sumnji ili ako sumnjičite u ono što smo mi spustili na, na našeg groba Muhammeda alaihi kaže fe'tu bi surati mim mislihi. Vi dođite sa surom sličnom onoj suri koju on dostavlja od gospodara svjetova. Ne mušic. Znači, upućuje se govor, obraća se gospodar svjetova preko poslanika mušicima Meke. Međutim, kaže وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ Pozovite sve što imate od svjedoka, kažu mu Fesiri, od svih džina i svih ljudi svo čovječanstvo, sve ljude i sve džinne pozovite da sačine suru sličnu Kur'anu, kaže neće moći učiniti. Men duni la kuntum sadikim. Sve osim Allah te bareke ako istinu govorite, ako zaista ne negira da je govor gospodara svjetova, pripisujete ga nekome, vi načinite nešto slično tome. Pa kaže gospodar nastavlja: "Wa illam tef'alu", ako niste u stanju da to učinite, "wa lam tef'alu" i nećete biti u stanju negira gospodar svjetova, znači ovdje ima znanje o čemu u budućnosti. Ovo je dokaz da, da gospodar svjetova posjeduje znanje za budućnost. Jer govori, znači, dajem prvo izazov u sadašnjosti, ako ste u, ako želite, mislite da možete, evo načinite, ali nećete načiniti. Negira, znači, za čitavu budućnost koja je pred nama, da niko neće moći u stanju biti da načini suru sličnu Kur'anu. Pogledajte, subhana, Allahov Tebare Kvetala onog imena El Alim, što smo pojašnjavali. O njegovom savršenom znanju koje je posjedio. Niko neće biti u stanju da učini. Zato ovaj Kur'an je najveća muđiza. Druge muđize poslanika za oselem su bila čuda, ali nijedno nije poput Kur'ana. Nijedno. Poslanik Islatu sallatu je imao znači muđize kada je nagovijestio preznake sudnjega dana koji su došli od gospodara svjetova da će se dešavati. Zatim imao primjer da je kamen, kada mu je žido došao rekao daj mi dokaz, daj mi dokaz, neko čudo, ajet, da ja posvjedočim da si ti Allahov poslanik. Pa je poslanik uzeo znači, par kamenčića, ubastavio na dlan i kazao posvjedoči da sam ja Allahov poslanik, pa je kamenčić progovorio i posvjedočio šahadet. Znači da je uh, Muhammed sam zaista u istinu Allahov poslanik, pa je žido primio islam. Ili mnoge druge predaje kada je poslanik sallahu alihi seleme kazao zaista znam kamen kojima je salamio prije poslanstva u Mekke. Kaže Ibn Hađer pojašavajući da se misli na Hađer Vlasu, da ga je salamio prije, prije poslanstva. Zato Ibn Taymiye Rahimahullah kaže naj, kao muđiza poslanika sallahu alihi wasallam je čitava njegova sira, biografija kompletna. Od rođenja od rođenja do poslanstva, kaže, taj period je muđiza poslanika sa Sad ću vam bio svega, jel? Zatim, kaže, muđiza od primanja poslanstva do njegove smrti. Sad, kaže, njegov govor, svi, e, svo njegovo obraćanje, sve je to muđiza. Sve njegove osobine koje je posjedao poslanik sa Allahu alijih vselem su ukazila muđizu. Kompletan život poslanika je muđiza. Zato je ovaj najbolji uzor i onaj uzor koji jedino treba slijediti i naći čovjek da ga uzme kao vodilju, vodilju u svom u svom životu. <clears throat> Četvrti plod poznaje ovog velikog imena, ali mu'min, da Allah te bareke vetala nagovijestio i obećao pobjedu vjernicima. A njegovo obećanje je istina. Znači, je mu'min, onaj koji je obećao da će vjernicima pripasti pobjeda, I da je on taj koji čini da vjernici budu ti koji će voditi dunjaluk, biti glavni na dunjaluku. Kako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُوا صَالِحَاتِ Allah je obećao onima koji budu vjerovali od vas, minku, wa amiru saliha, tri šarta, tri uslova, da će im podariti šta? Le stahlifennehum fil ardi kama stahlefa alladhina min qablihim. Da će ih znači, učiniti nasljednicima Dunjaluka i zemlje, kao što je učini one koji su bili prije, prije njih. I ne samo to, kaže gospodar svjetova, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا I njihovu vjeru sa kojom je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan učinit će da bude čvrsta, stabilna na dunjaluku. Kome? Ovim, znači koji imaju tri osobine koje ćemo pojasniti. I ne samo to, nego će kaj njihovo stanje i straha zamijeniti u stanje sigurnosti. Onda kaže ko su ti? kakve su osobine kod takvih kojima će on dati. Znači prvo je kazao oni koji vjeruju od vas, što znači da će u tom umetu e, naroda biti ljudi koji neće biti poput vas koji vjeruju, ali će dati onima koji vjeruju od vas i rade dobra djela, što znači da ima vjerovanje e, kako treba i znači potvrđivanje dijelima, činjenje dobrih djela. Zatim na kraju opisuje osobine ti kojima će dati, koji vjeruju dobra djela čine, kaže ja'buduneni la yushrikune bi a. Oni će da me obožavaju istinskim obožavanjem i neće mi činiti širk, neće mi pripisivati ništa od širkijata. Biće čisti toga to, zatim kaže on kefere ba'da zalike fa ulajke humul fasikun. A koji budu uznevjerovali, budu nevjernici, takvi su fasici, takvi su veliki i veliki grešnici. Što znači da Allah te barek ovdje obećava da će doći sigurno blagostanje i ovo je blagostanje bilo u vremenu koga? U vremenu poslanika alaih salatu kada je iz Mekke prešao u Medinu, uspostavio širijsku državu, jel? Znači, ta država se odlukovala po tome da je sprovodila šarijat, radila, znači, po svim onim zakonima koje je nalagao gospodar svjetova. Zatim, poslije poslanika sa selem, isto ovo blagostanje su živjeli Ebu, znači, Ebu Bekr, radijalan halife, zatim Omer, Osman i Ali. Svi su oni imali, znači, ko sebe ispunjene ove šartove i ove uvjete. Zato vidimo da ovo obećanje koje Allah te barek vetala obećao da će biti obistilo se i desilo se i da će uvijek biti ko ispuni ove šartove. To sve revolucije koje se dešavaju. Ima zakova dobroti u tome, ali ovo je glavna stvar, zato su nazvali ovaj ajet u temkin i u tebdil, znači ajet koji ti daje da tvoja vjera bude glavna na dunjaluku i da budeš čvrst postojan, odnosno budeš vodilja Dunjaluka i umjeta na Dunjaluku. Ako budeš ispunio ove stvari koje su na ovom ajetu. Osobe koje žele da izbjene situaciju i narodi i stanja, a među njima ima pokvarenjaka, razvratnika, novotara i svega, kako, kako će takve Allah te barek pomoći? Allah obećava, znači njegovo obećanje je istina, ومن أصدق min Allahi haditha, ima li kada iskrenije govori od gospodara svjetova kada je kazao ovo, znači da će ovo obećanje doći isključivo onima koji budu vjerovali od vas i dobra djela činili, koji budu Allaha obožavali kako znači, on traži od njih i ne budu mu širk činili. Takvima će gospodar to dati znači, ovu pobjedu. I mi se čudimo, znači, što prevrtanja se dešava, jel to malo, znači, pojavi se svjetlost i onda se to utrne, nestani. Zato što treba biti pojava na ovoj, na ovim znači stvarima kako Kur'an znači gospodar svetova ukazuje. Obećanje gospodara svjetova da će na ahiretu pomoći vjernike, da će ih usretiti, usretiti, da će onaj podariti sigurnost ahireta, da će osjetiti ljepotu ahireta, upravo je znači zbog toga što su spoznali ovo veliko Allahovo te bareke ve taala ime El Mu'min, zatim su radili po onome što je nalagao. Allah te bareke ve taala kada govori o sigurnosti kazali smo za Dunjaluk i ovu vjeru koja će biti glavna u rukama vjernika na Dunjalku, to potvrđuje za ahiret. Pa kaže وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Tada kada dođu stanovnici dženeta i uđu u dženet, pozvat će koga? Pozvat će stanovnike vatre. Znači, bit će dozivanje ovdje slavnika dženeta, slavnike vatrije. Pa će kazati En kad veđedna ma va'adena rabbuna haqqa. Kad zaista smo mi zatekli i našli da je obećanje našeg gospodara istina. Gospodar koji je ali je obećao da će se ovo ostvariti i oni su kada su ušli u džennet vidjeli da je obećanje gospodara svjetova istinito. Pa će ih upitati Fehel ma va'ade rabbukum A da li ste vi zatekli ono što je vama gospodar svjetova obećao, pa će kazati kalu na'am. Pa će odgovoriti da i mi smo isto tako našli ono što je gospodar svjetova obećao u svojoj knjizi. Jer smo kazali da je gospodar svjetova taj koji potvrđuje obećanje, znači ono što je došlo preko vjerovjesnika od nagrade i kazne. I ovo je taj trenutak potvrde Kad će jedni i drugi potvrditi obećanje gospodara svjetova da je bilo istinito. Pa će kazati فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ Tada će se oglasiti glasnik između njih koji će izazvati Allahovo prokletstvo pa kaže an la'natullahi ala zalimin i neka je Allahovo prokletstvo na svim zulumčarima, svima onima koji su do nas ušli u džehennem. Prokletstvo koje će izazvati na takve. Međutim, kada gospodar Svetova govori za stavnike dženneta, oni će kazati وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَ Hvala gospodaru svjetova koji je svoje obećanje ispunio. Zahvala, posle toga kada vidiš i ugledaš od ljepota dženeta i svega što je gospodar svjetova obećao, ti se znači trudio i radio na dunjalku, zahvalit ćeš gospodaru svjetova na obećanju koje je on subhanahu wa ta'ala obećao i ispunio, a znamo da gospodar svjetova ne kriši svoje obećanje. Pa kaže, وَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ I dao nam je da uđemo u džennete, da radimo i hodamo po njima kud god hoćemo. Kud god poželimo. Podario nam je kada smo ušli u džennet. Pa kažu, فَنِعْمَ أَجْرُ عَامِلِينَ Dokaz ponovo. A pl, e, velike li nagrade onima koji su se trudili da rade, amilin, ne oni koji su bili želje puste, nego koji se trudili i radili za tu vječnu kuću. vidimo, svi ovi ajti kada govore o dženetu, ljepotama dženeta i nasadama, i da su ona eh, e, nagrada za one koji čine i rade i trude se i što vidimo da je definitivno eh, neprihvatljivo mišljenje da ima može biti bez dijela. Žene se ulazi znači, na osnovu, na osnovu dijela u smislu da su ona sebe, da gospodar svjetova se smiluje, smiluje takvima. <clears throat> Zatim gospodar svjetova na sudnjem danu će učiniti vjernike sigurnim, odnosno e, prošli put smo govorili Allahom te bare je tala imenu As-Selam. Ovdje znači imamo i As-Selam i El Mu'min. Jelaj Žešan kaže Innel mutaqine fi jannatin Pa kaže Udhuluha bi selamin aminin. Zaista će biti mutekije bogobojazni u dženevskim bašama kroz koje će rijeke teći i selam. Vi u njih uđite sa selamom, selamom aminim, sigurno. Sa potpunom sigurnošću koja dolazi od Allaha, Allah te bareke Molim Allah subhanahu da nas uvede u dženevska ova prostranstva, da uživamo zajedno sa poslanikom Muhammedom alaih sallatu wasalam i svim vjerovjesnicima, šehidima i dobrim ljudima. Koliko ostalo jacije? Drugo Allaho te barek vetala ime El Muheimin. Onaj koji sve čuva u prijevodu značenja, koji sve čuva i nadgleda. Vidjet ćemo iz dječkog značenja da učenjaci kažu da ima značenje El Ali, onaj koji je visoko iznad, iznad nečega. Mi znamo danas kada čovjek što se više popije neku uzvišicu da više vidi, jel? a gospodaru svjetova pripada najizvršeni primjer. Znači, El Ali, zatim drugo znači El Emin i treće El Rakib i eh, El Hafiz. Rakib, El Rakib i El Hafiz. Znači, ovo su četiri jeziku značenja koja imaju. Prvo, El Ali da je visoko iznad nečega, El Emin koji drugima daje sigurnost, El Rakib koji sve nadgleda, sve motri i prati i četvrto El Hafiz, znači onaj koji čuva, onaj koji čuva i prati prati, znači, e, prati stanje svojih robova, ništa mu toga znači nije, nije nepoznato. Koliko se puta spominje ovo Allahova te bareke ima u Kur'anu? Spominje se na jedno mjesto. Znači isto u sure Al-Hashr 23. ajet odmah posle imena El Mu'min El Muhejmin. Znači posle imena El Mu'min dolazi ime El e, I to je jedan put znači u Kuranu da se spominje. E, značaj kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala, učenjaci kažu da ima značenje poput katade i drugih e, mufesira koji su pokušali kaži šahid ili šahid, onaj koji svaku stvar svjedoči, nadgleda. I zato imamo el ali iz jezika koji je iznad svega, a onaj koji je iznad svega znači može da i nadgleda sve ono što je, što je ispod, ispod njega. Ibn Kethir isto tako bilježi Ibn Abbas radi Allahom da je kazao da ima značaj šahid koji svemu znači svjedoči, koji je svjedok svake stvari i dokazuje sa nekoliko kuranskih ajta. Prije svega Allahu ala kulli shay'in shahid, Allah gospodar je na svakoj stvari znači svjedok svjedoči i drugi ajet Allahu shahidun ala ma yaf'alun. A Allah Đelešanu je zatim će posvjedočiti sve ono što oni čine i što, što radi. Abdurrahman Sadi, znači Rahimahullah, poznati šej koji već spominjao puno puta, kaže El Muhejmin je onaj koji poznaje i vidi najskrivenije stvari. Zatim kaže kao ono što prsa skrivaju, tako da njegovo apsolutno znanje sve obuhvata. Što vidimo da ima značenje imena El Alim po ovoj definiciji. Međutim, El Huleymi koji je pokušao Rahimehullah da e, pojasni sva ova značenja koja smo naveli, znači e, El Hafiz, da svaku stvar čuva, El Ali, da iza svake e, stvari, da bdije, da motri, da svaku stvar svjedoči kaže. El Muhejmin je onaj koji neće uskrati niti smanjiti nagradu trudbenika na velikom obećanom danu. Tako da se ne boj, šta god da učiniš, ništa ti neće biti uskraćeno, sve je sačuo. a to on čuva ta dijela koja robovi čine, znači vidi, prati, ništa mu skriveno nije, zatim će sačuvati, a na sud dan će i predočiti na osnovu tih dijela će ljudi biti nagrađivani. Zatim kaže, on nije taj koji prikriva dobra djela svojih robova, kako ne bi nagrađivao za njim. Subhano, danas ljudi kada radi kod nekoga, kada treba isplatiti trudbeniku njegov rad, kada ti si manje radio sati, jer prikriva je sati koje je radio, ne želijeći ga isplatiti. Zašto? Zato što to manje od njega, od njegovog imetka. Gospodar svjetla, njegove osobine koje su završene nikada nisu slične osobinama stvorenja. Tako da gospodar svjetla nikada neće dozvoliti sebi da prikrije trudbeniku bilo koje djelo iz znači razloga da ne nagradi za njega. Nego gospodar sad će predoći na osnovu svega toga će ljudi biti nagrađivani. Zatim kaže on nije škrt, da ta škrtost prouzrekuje prikrivanje tih dijela zbog kojih će biti nagrađivani. Znači škrtost gospodaru svijetu, on je čisto toga, to njemu ne dolikuje, on je čisto tih, znači i osobina i to neće prouzrokovati da on prikriva dijela robova svojih kako i ne bi nagrađivao za njim. Pa kaže, njegovo nagrađivanje nije uzrok nestanka njegovi neizmjeni riznica. Koliko god da nagrađuje, ništa mu neće umanjiti od njegovih riznica koje ima. Koliko god da nagrađuje na je dan sve trudbenike svijeta, ništa umanjiti od njegovih riznica neće. Što znači nije isto poput današnjih e, vladara ili bilo koga koji ima e, ovlast da naplaćuje i isplaćuje nekoga za rad jer se boji, to što daje, to umanjuje, to ne povećava u meta i ovo umanjuje. Gospodar Svetova, znači njegove osobine nisu slične sa osobinama stvorenja. Zatim kaže, on ne umanjuje dobročinitelju od nagrade koju je zaslužio, niti povećava kaznu lošijem ili njegova loša djela, subhanu. Znači, gospodar svjetova, koliko god čovjek bude radio dobro, to će naći, ništa mu neće biti uskraćeno, prikriveno, sakriveno. Isto tako, koliko god čovjek bude radio ružna djela, ništa mu gospodar svjetova neće dodati na to. Nego će imati ono što je radio, ono što je zaslužio i sve znači iz imena El Muhemin zaključuje El uh, Huleymi. Zatim kaže, jer je sam sebi nepravdu zabranio. Zabranio je zulum. Zatim kada je nazvao je kaznu stanovnika vatre za Ovo inače e, odnosi se kad neko nekoga nagrađuje, kaže ja sam te nagradio džezetu, o, dao sam ti nagradi. Ali Allah Đelšanu za ove koji radi loša djela nazvao je, znači džeza. Zašto? Zato što ima to kao u smislu e, značaja naknada ili nagrada. A kada bi gospodar svjetova dodavao na ono što oni su, znači od loših rad, pa im još odao to više ne bilo džeza, ne bila nagrada za ono što su radili. To bi bilo nepravda prema njima. Tako gospodar svjetova će e, njih da nagradi onako kako su oni zaslužili po onome što su činili na Donjaku, Odnosno prikladno svojim navaljalim dijelima koje su činili. Sve ovo je spomenuo znači u knjizi Minhađa. E, od plodova, kazali smo da ovo ime jako malo, znači, e, se može naći u knjigama oni koji su pisali na ovu temu. Od plodova ovog velikog imena jeste El da čvrsto vjeruješ i da čvrsto vjerujemo da je on subhanahu wa ta'ala svjetok da svjedoči svaku stvar, svako djelo koje činimo, sve ono što radimo, da mu ništa nije nepoznato, da se ništa od toga e, ne može sakriti i prikriti od gospodara svjetova. Zato što gospodar svjetova kaže u Kur'anu وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَرُونَ Zaista Allah Đelšao nije nemaran od onoga što vi činite. On nije znači u gafletu, zaboravu, nemar od postupaka naših, Naprotiv, on subhanahu wa ta'ala sve vidi, sve dobro znači, pazi, motri i ništa mu od toga nije prikriveno niti, niti sakriveno. Zatim drugi plod e, spoznaje ovog velikog imena jeste da je Allah te barek nazvao Kur'an ovim velikim imenom. Muhejmin. Da je nazvao Kur'an. Kako? Allah Đelešanu kaže وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ Zaista ti mi objavljujemo ovu knjigu, ovaj Kur'an, istiniti ili sa istinom, pa kaže mu saddiqa lima bejne jedej, koji potvrđuje sve prijašnje knjige koje su bile objavljene. Što znači da Kur'an potvrđuje, svaki vjernik koji vjeruje u Kur'an potvrđuje da je gospodar svjetova slao prije knjige, prije Kur'ana poput vrata Inžila Zabura i Suhufa Ibrahima, sve to mi potvrđujemo, niko u to ne sumnja, s tim da moramo naglasiti da je to potvrđivanje u izvornom obliku onako kako je gospodar svjetova spustio, a ne ono kako se danas nalazi kod, znači, ili kršćana, ili, ili jevreja. Znači u takvom obliku mi ne prihvatamo. Zašto? Zato što su ove današnje knjige koje su prisutne kod njih, koji uče i koji podučavaju, su doživjele izmjene i promjene dodavanja i oduzimanja. I takve knjige ne kažemo su Allahove knjige, nego kažemo u izvornom obliku onako kako su bile spuštane prijašnjim poslanicima, takve potvrđujemo. Pa kaže na kraju i sve to kako se potvrđuje Muheiminen Alej i ta knjiga Kur'an koja se objavljuje i spušta, ti koja, potvrđuje prijašnje knjige, ona je Muheiminen Alej. Ona je, kako kaže ja poznati Ali ibn Husar, ona je iznad svih tih knjiga, visoko uzdignuta. Visoko uzdignuta. S druge strane, ona potvrđuje sve te knjige. Ona je čuvar tih knjiga u svom spominjanju, znači da je gospodar sveta te knjige i ona je daleko, visoko uzimkla po svom značenju, svojoj vrijednosti, ponovno što je gospodar svetova učinio, znači od posebni, od posebne knjige nad ostalim knjigama. Učenjaci su pokušali da e, pojasne zbog čega je ona uzdignuta iznad ostalih knjiga, pa kažu prva stvar zbog čega je uzdignuta jeste što ima mnogo više sura koje spominje nego prijašnje knjige. I sama riječ poslanika sallahu alihi vseleme u, u vjerodostojnom hadisu gdje kaže da mi je posebno objavljena sura Hamd i zadnji ajeti sure znači Bekare, što ukazuje da prijašnjim poslanicima nije to bilo objavljivano. Druga stvar koja ukazuje da je ona muhejmina na ali da ostali knjiga, visoko uzdignuta, dragocjena, vrijednija i bolja, a sve su knjigo da Allah te bare tala. Druga stvar jeste, kaže, zato što ona objavljena Kur'ane na Arabijen, objavljena Kur'anu, zna Kur'an arapskom jeziku, koji je znači dostupan svim ljudima, odnosno obaveza svih ljudi da čitaju na arapskom jeziku, da uče, izučavaju i proučavaju na arapskom jeziku, što su prijašnje knjige, kako su poslanici bili slati, e, prijašnji narodima bili su slati po narodnom govoru tog područja kojeg su znači oni živjeli gdje se pojavljivali. do Kur'an, subhala, za čitav svijet čovječanstvo, za sva područja, za sve nacije, sve narode na arapskom jeziku, što vidimo znači veličinu i uzdignuće iza drugih knjiga. Treći e, treća stvar što ukazuje da ona iza drugih knjiga, što ona subhano e, čitava muđiza. Muđiza e, od Allaha Tebare Kvetala u stilu izražavanja, u stilu pojašnjavanja i kaziva prijašnjim narodima, o stvarima dešavanja u budućnosti, o sudnjem danas e, detaljnim, preciznim pojašnjenjima što će se dešavati u budućnosti, to sve ukazuje da je ona posebna izvan drugih knjiga. I četvrta stvar, koja je znači jako bitna, a to je da je gospodar svjetova nju sačuvao i obećao od bilo koje vrste e, iskrivljenja, znači manjkavosti, mijenjanja i dodavanja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu lahafizun zaista smo mi objavili ovaj Kur'an knjigu i zaista ćemo mi nju čuvati na njom djeti do sudnjega dana. Neće se doživjeti, znači, niti desiti bilo kakvo mijenjanje, bilo kakvo mijenjanje e, u toj knjizi. I Treći plod koji ćemo spomenuti, e, spoznaje ovoga velikog imena Habibi, šta god da radiš, šta god da činiš, kakav god posao da radiš, da to radiš svjesno, dostojanstveno, da znaš da je iznad tebe El Ali, koji te motri, koji te vidi, koji te pazi, koji čuva, al hafiz, čuva tvoja djela, znači da ne bi pronevjerio, iznevjerio onu službu i obavezu koju činiš. To je majet koji si preuzeo, za koji ćeš biti pitan na sunnjem danu, zato se čuva i pazi šta činiš, kako radiš, kako će sutra položiti račun za ono što si preuzeo od odgovornosti dužnosti. Ne mislimo samo za čovjeka koji radi na pijaci, nego mislimo od onog vladara pa do najmanje, znači, e, e, najmanje Najmanje, e, najmanje, vrste posla koju čovjek može i obaveze preuzeti u društvu. Za sve će to čovjek biti pitan i odgovoran, ako bude bez svijesti, Allah te bare ve ta'ala, molim vas Đelšana da sagradi dnevu humnalja, nama naše vrte,